บุ๊กทูสามสิบสามอุตตะชามิตอุตตะชามิตที่สถานีรถไฟซัดกูรชิซัดกูรชิรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ლონდონისკენ? รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ვარშავისკენ? รถไฟไปสต็อกโฮล์มออกกี่โมงคะ რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ค่ะ ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ უნდა გადავჭდე? უნდა გადავჯდე? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? არის მატარებელში საძინებელი ვაგონი? ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ მხოლოდ ბრუსელამდე მინდა მგზავრობა. მხოლოდ ბრიუსელამდე მინდა მგზავრობა. ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเพนเฮเกนค่ะ კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ბილეთი მინდა. კოპენჰაგენიდან დასაბრუნებელი ა- ბილეთი მინდა. ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ რა ღირს ერთი ბილეთი საძინებელ ვაგონში? რა ღირს ერთი ადგილი საძინებელ ვაგონში?